Angeluk bi kantonamendu zituen orain arte eta alaukanen ditu hemendik landa bainan izen desberdinekin. Angelu iparreko lehengo kantonamendua orain baiona bat bezala ezagutzen da eta lehengo angelu egualdea orain angelu simpleki. Bitsi dena da beraz, Claude angeluko uzapeza, baiona bateko kantonamenduan aurkezten dela eta bera zen gainera kantonamendu hortako orain arteko kontseilaria. Honela beraz, berriz apiatzen da kantonamendu hortan Claude Olive, Florence Lazerrekin, UMP Modem Udeiren izenean, Sandra Pereira eta Mokran ukemanu sozialisten izenean, Jean-Yves Com eta Marie-José Rivas divergosentzat, Philippe Duluc eta Maite Etxeberri EH Bai, Veronique Dazor eta Pascal De Bula France eta Isabel Chanson eta Philippe Vallée Front Nationalaren izenean. Baina nagu, gaur egungo angeluko kantonamenduari interesatuko gatzaizkio, lehengo ego angelu zena. Gimondor zen kantonamendu hortan orain arteko kontseilaria eta Sandrin Derbilekin aurkezten da. Departamentuko azken agintaldiaren bilan biziki baikorra egindu eta preseski hainbeste amarkadetan departamentua eskuinean izanik, azkenean ezkerrera pasa onduan oraindik gauza ainitz badirela egiteko errandigu. Euh, le Conseil général était à droite depuis plus de 160 ans. Conseilio Orocoa eskuinekoa izan da euntailurgoi urtez baino gehiago. Durrala urtez kegera pasatzea lortu ginuen, baina biziki laburra euh, da proiektuak bururatzeko. Donc vous vous doutez bien que tout ce qui a été commencé... Asi dugun guztia segitu behar dugu. Ni euh, kultura eta kilolaz arduratzen nintzen, eta sortzen diren kompainia eta egitura desberdinek Conseilio Orocoaren laguntzaren beharra dute. ...sutien du Conseil General pour effectivement agir plusieurs euh, Beraz, leia desberdinak ditut, nire kantonamenduan autatua izaitea, departamenduan gehiengoan izaitea, eta beraz, laurtez egin dugun lan handiari segidea emaitea, kritika guztien gainetik. Sozialisten parean, komunistak ere aurkezten dira angelun, ekologistekin aliantza egin ondoan. Jean-Jacques Doienach eta Claudie Lagarde komunistak dira utagaiak eta sozialistek eskuineko politika ere dutela salatu digu Jean-Jacques Doienachtek. Oh, je suis un, je vais dire un vieux militant, euh, je, milite depuis longtemps. Euh, je, euh, pourquoi en fait je milite euh, C'est pour, pour, défendre des valeurs humaines. Aspaldiko militantea naiz, hein? giza baloreak defendatzeko militatzen dut, gaur egun sozialistek daramaten politika eskuineko politika da, beti sakela berdinetan hartzen dutena finantza babesteko. Qui prend toujours dans les mêmes poches et toujours pour protéger la finance et, donc ça, ça motive encore plus de, de se présenter. Beraz guk elkartzearen autua egin egin dugu ekologistekin eta gizarteko jendearekin abiatzen gira. Demande on, euh, euh, gogoa eman behar da, guk ez ditugu hitzak euh, airean erabiltzen, aberastasunak hobeki banatu behar direla iduritzen zaigu, hori gabe ez da atera biderik. Kifo meilleur partage de richesse, sinon esan sortira pa, esan sa, jura pa dotre soluzion. Eta hirugarren alderdia ezkerrean, EH Vivian Azenforder eta Peio Pejikuren autagaitzarekin. Ordezkoetarik bat, Jon Unazo Bizkai dute eta EH baik Euskal Herrian erabakitzea, tokiko enplegua garatzea, zerbitzu publikoak babestea eta indartzea izanen dela beren egitasmo nagusia azpimarratu digu, aldi berean Euskararen arazoari garrantzia berezia emanez. Jon Unazo Bizkai. Angelun ikusten dugun eh, arazo lagienetariko bat Euskararen eh, arloan da. E, jakin behar da ez dela inoiz hizkuntza politika orokorrik bideratu angelun, ez da EEP-rekin akordeorik izenpetu, ondoko hirietan egiten den bezala. Eta naiz da angeluko eskoletan haugen eren batek gutxi gora bera Euskara ikasten duen, angelun berean ez da hortaz kanpo Euskara erabiltzen alden ere murik. Ez, euskara dakiten entzat, eta ez da eskaintzarik ere euskara ikasi nahi duten entzat. Beraz, guk pentsatzen dugu, eskolaz kanpo, ere mure oiek sortu behar direla, bai, eh, aixi ere mutan, aktibitate eh, desberdinetan euskarazko proposamenak eginez, eldu entzat ere gau eskola batzuen sortuz, adibidez, formakuntza jarraikian ere eh, lan munduan, eta hori guzia hizkuntza politika orokor bat eh, garatuz, erri mailan, bizi publiko ere Irubikote ezkerrean beraz eta zentro eskuinean Patrick Chasergio eta Nikol Dagaz UNP modemen izenean, hainbat dei eta mezu igorririk ere elgarrizketa batentzat sekulan erantzun ez Eskuin muturra ere present izanen da angelun, Magik Christine Iratxet eta Pierre Oreiarekin, kondutan hartzekoa da gainera azken hauteskundeetan Front Nazionalak euneko kasik bosteko gorakada izan baitzuen.